kaze mu makuru choku kuno murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira igisirikare cya kongo gihamagarirwa gukorana mu kitarenze indwi imwe gusa nuhugira biga ingene bosubiza imigwi igwana itemewe n'icyo gihugu iyo yaje iva biri mu byapfunditswe mu nama idasanzwe yabaye mu mwiherero kuri uyu wa gatandatu aho ibujumbura n'abakuru b'ibihugu by'umuryango ugize Afrika y'ubuseruko aborozi bo mu ntara ya gitega bavuga ko indya z'ibitungwa nk'ibyo bita sondori n'ibigori zizimbye ibituma ku bwabo bimwe mu bitungwa nk'inkoko n'amagi bica bizimba mu nama n'abakorera muri icyo gisata mu ntara gitega kuri uyu wa gatanu umushyikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ahamagarira abo borozi kuvanga ubworozi n'uburimyi kugira indya z'ibitungwa byabo zive mu byo bimbura nayo abanonotsi ijana mirongo itanu nibo bariko bahiganwa kuri uyu w'imana mu ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu cross country jedone kwizera rongo ishyirahamwe ry'inkino za atletisme mu burundi amenyesha ko ababa mu bibanza vya mbere bazoca baserukira uburundi mu ihiganwa ritegekanywa mpuzamakungu rizobera mu gihugu cya australia idonido bananatwe muri ano makuru ahagarariwe na inosa bibona imana mu buhinga bw'ivyuma mwateguriwe na Omeng Duwayo sangwa abona ko bidashobora gutunga imiryango ahamagarira abanyagihugu kwijukira ibikorwa biduza umwimbu n'ugwaruka rudasigaye inyuma ngo ha guhurumbira ibisagara nakamo yateye abanyamakamba kuri uyu wa gatanu mu nama n'abajejwe intwaro hamwe n'abanyagihugu Elize kwizera niho yarari bamwe biri kwa ku ngo abanyagihugu basabwa gukora imyuga ikwiza umwimbo mu guhingura isi bishikirizwa n'umushikiranganji wa mbere ko buca mu nama yo kuri uyu wa gatanu yagiranye n'abajeje intwaro hamwe n'abanyagihugu mu ntara ya makamba aho asaba ugwaruka kudahurumbira ibisagara kuko bitoshikana igihugu ku ihangiro rya leta yantumbiranye n'icyubahiro y'uko umuntu wose uronka icyo ufungura n'umufuka ukaronka amafaranga wibaza ko izoshikwa kuko tugumye mu byo turimo aho baba nyokuru bahariya babatama n'abatamakazi bacu aribo bimuka ku isoko kulinda okwaruka wosi n'umusirimu bisaka ni kuikinga ni ku moto ni kuri tukutuku mu buboyi mu buyaya iyo si tuhingurwa nani uwo mushikiranganje akaba anegura kandi ingendo y'abanyagihugu badandariza ibigori vyokeje ku mabarabara iyo ibigori vyeze bigwa bicaye kwibarabara kugotsa ibigori ukotsa ibigori ugatunga umuryango kabisa w'abana batatu bane batanu abe namba uca ugenda ukabivunagura umurima wa kanaka ugaca uza upfobotsa ugaca uvuga ngo warangura cyangwa ukabirangura n'uwabivunaguye ukamuha indica nikize worinda ukwiza ibihumbi bitanu byo gusumira umuryango byari ivyo akaba yabishikirije mu gihe hari itangazo ryo kuwa mbere ruhuma riheruka gusogwa na buramatari w'intara y'amakamba François Ngosirazana ribuza urudandazwa rw'ibigori bitoto hamwe no kuvyokereza hariho hose mu ntumbero yo kubungabunga umwimbu no gukinga ubusuma bwo mu mirima imakamba elize kwizera ku bwa radio isanganiro Elize kwizera urakenuye bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kayanza bavuga ko ubumwe bw'abarundi naho buhari hakiriho ibyo guhinyanyura kugira ngo koko bushinga imizi neza muri byo bakavuga cyane cyane nka kamwana wa mama mu itangwa ry'akazi hamwe no kutoroherezwa kumwe ku banyamigambwe mu bikorwa byabo tubategabire ku bwanyu rero utumwe ntiburatsimbatara neza mbega amubona ah, hoko bw'ikikoko kugira ngo bwa bumwe bw'uburundi buze burahimbazwa nyine buhari cyari gikwiye gukorwa haba mu nzego canke ngaha mu kibano tuba tubaye byari bikwiye ko eh, twese dusabikanya ibibonetse bumwe bukaba ubumwe nyine nk'uko babuvuga ku by'ukuri twitegereje igihe tugezemwo ubumwe bw'abarundi buhagaze neza kandi bose barabwitabira kandi bose barabwubahiriza kuko ubumwe bw'abarundi bwaje ubu rero aho tugeze rero twitegereje kiringo tugezemwo nicyo gituma abarundi bose baca baje mu mashyirahamwe abandi bitabira imirimo nta munebwe akihari abarundi baratunganiwe hose barorora kijambere bararima kijambere umwimbu urahari ni ukuri ubumwe bw'abarundi buhagaze cyane rwose kandi twese turabushima aho tugeze ku ruhande rwanje burahari mugabo ntawe nototeza nibaye kuko nyene kuko gutoteza umuntu ni bibi umuntu ahabwa ikintu n'ukindi ubumwe ndabona ko butaratsimbatara gushyira ibigwanisho hasi mu nama idasanzwe yakozwe mu mwiherero n'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango ibujumbura kuri uyu wa gatandatu peter mathuki umunyamabanga mukuru wa EAC. yongera koko hanapfunditswe ko indongozi z'igisirikare cya Kongo zoba zakoranye mu kiringo cy'indwimwe kugira bige ingene bosubiza imigwigwana itemewe n'ico gihugu iyo yajiva. Ornera muco. inama y'abakuru b'ibihugu bitandatu bahurikiye Umuryango muryango wa Afurika y'ubuseruko hamwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'igihugu cya Sud Sudan yari kibera mu gihugu c'u Burundi ku biro by’umukuru w'igihugu yatanguye ku muhingamo w'ukuri wa gatandatu hafi guhera isaha indwi z'umuhingamo imara amasaha atanu iyo nama idasanzwe yari kirabira hamwe ikibazo cy'umutekano muke urangwa mu gihugu kibanyi cya Congo bakaba bategetse ko mu ndwi imwe abarongoye inzego zo kwivuna abansi baba bakoranye kugira bashinge ikingo gishasha ubufasha nshingene busubiza inyuma imigwi itwaje ibigwanisho aho yajiva ivyo bigakurikirwa n'ibiganiro mu itangazo ryasomwe na Peter Matuki umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yashikirije ko ikindi cyafunditswe ari uko ibihugu vyemeye kurungika y'inteko bisabwa kubandanya kuzirungika Abakuru b'ibihugu barabonye ko ikibazo cy'umutekano urangwa muri Congo ari ikibazo gitegerezwa gutorerwa umuti biciye mu biyago bishimangiye ku mpande zose abo bakuru b'ibihugu basabye ko impande zose dushyira hasi ibirwanisho hagakurikira gusubiza imigwi igwana iri muri Kongo aho yajiva ibyo rero ngo bisaba ko abajejwe umutekano buhura mu kiringo c'indwi imwe kugira barabire hamwe ico kibazo hagati y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda n'igihugu kibanyi cya Kongo nyuma yaho umugwi M23 usubiye ibitero mu gihugu giharanira demokarasi ya Kongo inyuma y'iyo nama idasanzwe rirongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari we anarongoye n'umuryango wa Afrika buseruko yaciye abonana na mugenzi we paul kagame nyuma y'imyaka irenga cumi adahonyoye ku butaka bw'uburundi radiyo isanganiye murambya imwaro igitega karuzi bubanza kiritoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ku isaha zitandatu z'umurango n'iminota mirongo itatu n'itanu muri studio za radiyo isanganiro amakuru yacu cyabandanize mu gisata cy'ubworozi aborozi bo mu ntara ya gitega bavuga ko India z'ibitungwa nk'ibyo bita sondori n'ibigori zizimbye ibituma ku bwabo bimwe mu bitungwa nk'inkoko n'amagi bica bizimba mu nama muri n'abakorera nako muri icyo gisata mu ntara ya gitega kuri uyu wa gatanu umushikiranganji w'idukikije uburimyi n'ubworozi ahamagarira abo borozi kuvanga ubworozi n'uburimyi kugira indya z'ibitungwa vyabo zive mu byo bimbura gerard nibigira umwe mu borozi asigura iduga ry'ibiciro by'ibiryo by'ibitungwa afatiye ku biryo by'inkwavu hano mfatira ku karorero k'ibyo kurya by'inkwavu mu minsi iheze imbere y'uko eh, bavuga ko hari mugabe w'inkwavu ikiro cy'ibyo kurya by'inkwavu cyagurwa hagati y'amajana ibihumbi n'igihumbi uno munsi kigeze ku gihumbi n'amajana atanu na kabiri aravuga kandi ku biryo by'ingurube bita sondori sinumva ukungene sondori uno munsi bigenze ku mafaranga amajana umunani mbere hamwe hamwe ho n'igihumbi mwo kimwe ntibabishyire ku mafaranga makeyi umworozi w'inkoko nawe avuga iduga ry'ibiciro by'ibigori ibica bituma inyama z'inkoko n'amagi Burundi bizimba bigaca mbere bibura isoko kuko inyama z'inkoko n'amagi biva hanze y'igihugu bizimbutse bigaca byihariza isoko mu minsi iheze akandi kabazo nakajanye n'ishorwa ry'umwimbu uva mu nkoko ni ukuvuga inyama n'amagi hari amagi menshi ava mu bindi bihugu cyane cyane mu gihugu cya Zambia no mu gihugu cy'Ubuganda ayo magi aza azimbutse gusumba amagi yo mu gihugu cy'iwacu kubera ko ibiryo iwabo birazimbutse cyane mugabo natwe tugaca twimbura irigi ku mafaranga menshi bagaca baza kutwagaganya ku isoko yo mu Burundi ico ni no ku no kunyama nyama z'inkoko umushikiranganje bidukikije uburimyi n'ubworozi sangitusi n’iragire agatanga umuti wo kuvanga uburimyi n'ubworozi nokugwiza umwimbo wowe uri kurakora ubworozi ukibangikanya n'imirima y'ivyo bigoro zozigaburira cyo gituma eh, dutera intege abantu kandi tubahimiriza ko ubworozi bwojana n'uburimyi uburimyi n'ubworozi kugira ngo ubworozi busahirize uburimyi uburimyi nabwo busahirize ubworozi jewe niwo muti mbona ko ushimikira ko gusumba igitega hakaba hari inkoko nyinshi z'amakoperative zabuze isoko ubu zipima ibiro umunani n'ibirenga igitega jean nibigira ku bwa radiyo isanganiro jean nibigira nawe urakenuye tuva igitega dusimbire bubanza tuvuge ibijyanye n'imibano abanyagihugu bo muri komine gihanga intara ya bubanza baridoga ko batakironka inkwi bacana kubera ibiti bisa n'ibyahonye biyumvira mbere ko n'uruzuba rukunda kwibonekeza muri icyo kiyaya rushobora kuba ruva ku ikena ry'ibiti bakishimikiza ko ibiti byagiye biratemwa bitigeze bisubirizwa ujejwe gukurikiranira hafi ibiti n'amashyamba muri iyo komine arahumuriza ko hategekanijwe gutera imivyaro y'ibiti irenga ibihumbi mirongo ine mukaya ibubanza twakure space caritas kabanyana ubukene bw'inkwi zo gucana n'amakara buribubonekeza cyane hano mu ntara y'ububanza cyane cyane mu kiyaya nko muri komine gihanga ukuvuga tuzotera ubwoko bw'ibiti by'imikaratusi ibihumbi mirongo ibiri eh, turategura no gutera ibiti by'amakasiya ibihumbi icumi n'ibiti y'amagereberiya ibihumbi icumi kwezi k'umunani niho twatangura eh, kuringaniza ituta hariho umugambi w'igihugu ewe burundu urambaye warashoboye kudutegurira ibihumbi cumi na bitanu by'ibiti by'imikaratusi hamwe n'ibihumbi bitatu by'ibiti byamakasi hampande y'uko bizadufasha guhema akayaga keza no kudukwega kwegera imvura kugira ngo twirinde uruzuba eh, biraba n'intabire y'imirima yabo eh, bagashobora kuronka n'amakara n'inkwi amenyesha ko abatahukana ibibanza vya mbere bazoca baserukira Burundi mu ihiganwa mpuzamakungu rizobera mu gihugu ca Australia kwigenekerezo rya 18 kuno kwezi kwa kabiri tumukurikire kuri micro ya Jean Marie Vianney Ngendakumana baba muriko murabona nababaye aba mbere mu ntara zitandukanye aribo baje ngaha anyu kugira ngo bahiganwe turabe uzotahana umudari wa mbere wa kabiri wa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu ku rwego rw'igihugu rero iri ni ihiganwa risozereye ayandi mahiganwa yagiye araba nk'uko nabivuze mu ntara zitandukanye no mu burere butandukanye mbega abanonotsi bitabiriye muri rusange baba bangana gute eh abanonotsi umenga barashika hafi ijana na mirongo itanu abo rero n'abashoboye gusiga abandi eh, mu ma ah, gusiga abandi no mu ma region abatahukana ibibanzo vya mbere muri no higanwa ryo ku rwego rw'igihugu hacakurikira iki ihiganwa rya cross country ritegura pisite eh, rero iyi sezo ya cross country ziba biheze rero ibizokurikira nk'uko mubizi uyu mwaka hariho iganwa mpuzamakungu rya cross country rizobera muri Australia muri kwezi kwa kabiri tariki cumi n'umunani urundi rero bw'uko burabyitegurira neza ni ukwibutsa yuko uburundi gushika ubu dufise ikibanza cya gatanu mu isi muri ayo mahiganwa mpuzamakungu ya cross country hanyuma hariho n'akabiri muri iki gihe eh, francine niyo nsaba nzogenda guhiganwa iryo higanwa rya shampiyona du monde ya cross country kandi buzuba ari ubwa mbere abigiyemo twizere rero yuko uburundi buzora mu kibanza cyiza kandi na francine azoshobora kuba mu kibanza cyiza Dieudonné kwizera arongo ishyirahamwe ry'inkino za atletisme no kuvuga zo gusiganwa ibiri mu gisagara cya bujumbura byose byarononekaye abagwayi bakenera ibyo byuma kugira babakorere ibipimo bahanzwe n'iyo ngorane scanner imwe yo ku bitaro byo ku mpanda niyo yonyene iriko irakora mu gihugu cyose icyo kinyamakuru cyandika ko scanner iyo ku bitaro kira byakira abagwayi bo mu karere imaze igihe kirekire idakora iyo ku bitaro bikuru by'ikarusi nayo nyene yarononekaye nk'uko bibandanywa byandikwa n'ico kinyamakuru aho kimenyesha ko abahinga b'abaganda bariko baraza kugira ngo bikogwe aho mu ndwi imwe canke zibiri ibyo byuma bishobora gusubira gukora ibyashyikirijwe n'umwe mu bakozi bo kuri ibyo bitaro aho yamenyesheje ko byononekara cyane bitewe n'icikagurika ry'umuyaga nkuba eka no ku bitaro tanganyika ke ya polyclinique ni uko amakuru yandikwa n'icyo kinyamakuru gisohoka burindwi hari icyuma cyakozwe ariko scanner ntibyakunda kwikora. muri kino gihe iyo sikaneri yarungitswe hanze kugira ikogwe mu kurangiza icyo kinyamakuru cyandika ko ibitaro by'abasirikare byo mu kamenge byatangaje umugambi wo gushyiraho icyo cyuma dr mark nimburanira umuyobozi w'ibyo bitaro yamenyesheje ko barajwe ishinga n'uwo mugambi ariko ko ishyirwa mu ngiro ryawo ritegerezwa gufata umwanya kubera ko ari umugambi usaba uburyo bwinshi usaba ko hubakwa iyindi nyubako izoshyirwamo iyo sikaneri icafura ry'inzuzi zica mu gisagara ca bujumbura riraje ishinga mu kiranganji ibidukikije byandikwa n'itokanizo ry'amakuru abp mu rugendo yakoze mu gisagara ca Bujumbura ku munsi wa gatatu genekezo rya mbere huhuma uno mwaka wa 2023 Santos Niragira yaragarutse ku itosekara ry'amazi y'ikiyagatanganika hamwe n'inzuzi bitegwa n'abanyagisagara kuri icyo abepe yandika ko niragira atajya umunwa agira ati ntituzo kwihanganira abantu bonona amazi ingingo ruhasha zigiye gufatwa yaragabishije abantu bimba ibinogo bijyamo umwanda mukuru bakawusesa mu miserege ku bijyanye n'amahera ibihumbi amajyana atanu arihwa ku kwezi n'amakoperative umushikiranganje umushikiranganji niragira abona ko ayo mahera ari make cyane ugeranije n'ayo leta ikoresha mu gihe iriko irasanura ibyononekaye atanga akaroro k'ikimanga cyo na ruzi ntahangwa cyari kigeramiye amakaritiya kigobe na nyakabiga cyatwaye imiliyaridi zitanu ku bijyanye n'ikimanga kiri kumugoboka kigeramiye abanyagihugu nk'uko byandikwa na BP umushikiranganji amenyesheje ko bakoranye n'ishyirahamwe pinudi isanugwa ry'icyo kimanga ririko rirategurwa kandi k’ibikogwa bizotwara amafaranga ashika miliyoni icumi z'amadolari y'abanyamerika ayo nayo akaba yaramaze gutegurwa amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru hari umuyobozi w'ishure yahagaritswe yagirizwa ubusumwa bw'imiryango y'ubuzu bwa sugumwe bw’ishyure arongoye ibyandikwa na Net Press ku bw'icyo kinyamakuru jean bikorimana umuyobozi w'ishuri shingiro ya rumonge ya gatatu yahagaritswe n'igipolisi inyuma y'umutaga wo kuri wa kane igihe yari ku kazi acashyikirizwa ubutungane kugira abazwe uyu muyobozi yoba akurikiranwa ku busuma bw'imiryango y'ubuzu bwa sugumwe ku ishuri arongoye yoba yaratwaye maze ayishyira ku nzu yiwe ariko arubaka icyo kinyamakuru gisohoka burindwi cyandika ko uyu muyobozi yoba yarahagaritswe nyuma y'aho ababyeyi barereye kuri iryo shuri biyamirije ubwo busuma kandi ko hari n'indobo yoba yaribye hamwe n'ibindi bikoresho byari bigenewe kugwanya COVID. abo bavyeyi basaba ko yosubirizwa mu buyobozi bw'iryo shure bavuga ko adakwiye kuba umuyobozi w'ishure ni hano duce dusozerera ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru mwayashyikirijwe na Moise misago mfatikanije na Lydia gahimbare